перед келишком із бурштиновим трунком. Побачивши Гюйо, підійшла. ви самі сумуєте? Гюйо одним духом вихилив свою чарку. Почуваю себе самотнім. Кімната 715 прийдеш. Вона погасила щойно закурену сигарету об край попільнички. Можна піти разом, наче закохані. Франсуа, славний хлопець, він не чіплятиметься. Тільки но переступивши поріг, Гіо оволодів нею, несамовито до крові кусаючи собі губи, зарившись носом у хутро із змішаним запахом нафталіну і парфумів. Потім, не кажучи жодного слова, роздягнувся, поки дівчина опоряджувалась, на мить згадав гіслен, дорікнувши собі за те, що не вмовив її, і заснув. І в Гюйо 9 січня 8 годин 10 хвилин. Сніг Рясно падав цілу ніч, і тепер усе внизу було одноманітно біле ангари, автомобільні стоянки, поля, снігоприбиральні машини розчищали злітні смуги, позначаючи краї рівними валками брудного снігу. І у Євгійо похапцем одягнувся. Його светр сорочка що пахли рудою дівчиною, і він відчув легку відразу. За віконцем, де вчора був Франсуа, сидів товстий здоровань з повними щоками лисуна. Його костюм здавався отот лусне, не витримавши напору стисненої туші, шви місцями розійшлись так, що видніли білі нитки. Гіо заплатив за кімнату і спитав номер телефону агентства Франспрес. Той розшукав його за допомогою міні-комп'ютера, обережно тицяючи грубезним вказівним пальцем. Тут же з вестибіля Ів зателефонував і дізнався, що агентство застрайкувало на невизначений час. Журналістка, голос якої відповідав у трубці, все-таки вислухала його і порадила зв'язатись з товариством «Сосрасизм». Її спробував, але ніхто не озвався. Про всяк випадок він подзвонив до посольства Малі і почув голос якогось африканця. На службі ще нікого немає, я тільки сторож, подзвоніть пізніше. Може, ви дали б мені довідку? О, це дивно. Робота тут особлива, дуже складна. І Гіо хотів повісити трубку передумав. Я шукаю відомостей про малійців, яких вислано у ніч з 5 на 6 січня. Літак вилетів з аеропорту Руасі Шарль де Голь. Сторож посольства перебив його. А, так, так, так, так, пригадую. Я читав про це в Ессор. Ессор, а що це за газета? Де її можна знайти? А вона виходить не у Франції. Але тут, у посольстві, її одержують. А що саме ви хотіли узнати? Ось вона переді мною в шухляді, я дістаю. йо почув, як легенько стукнула покладена трубка, тоді звук, який буває, коли висувають шухляду, шародіння паперів, зачекав, поки сторож озветься знову. Мене цікавить, звідки вони були, в яких кварталах попались, де їх забрала поліція. В газеті про це щось є? почувся виразний шурхіт аркушів. У статті сказано, що майже всі вони були із Сена Сен-Дені, з гуртожитків Обервільє і Монтрея. Документів, які б давали їм право жити у Франції, не було. Поліція впіймала і тих, що ховалися в зовсім холодних кімнатах, а одного знайшли навіть у морозильній шафі. А щоб маліць заліз у морозильну шафу. <laughs> Справді треба, аби він опинився перед лицем Біявна. В газеті немає назв гуртожитків е, в Обервільє, гуртожиток Дефієт. Гюйо подякував і, скінчивши розмову, попрямував у бар, випив філіжанку теплої кави, притулившись між якимось схожим на техасця чоловіком, що, насунувши на лоба капелюха, поволі пив томатний сік і парою вже літніх провінційних фабрикантів що приїхали підготувати свій стенд для салону іграшок у Вільпенті. Всі машини, які стояли перед готелем, були вкриті 10-сантиметровим шаром свіжого снігу. Гюйо добру чверть години проморочився, поки довів свій Рено до ладу. Нарешті рушив, об'їхав готель. В секторі, де сталася трагедія, було повно поліцейських. Вони короткими лопатками квадрат за квадратом перетрушували сніг, шукаючи пістолета, який нібито тримав в руці Жерар Блан. На північній автостраді Ів опинився у тісняві за трьома здоровенними машинами, які поволі їхали в ряд, посипаючи піском дорогу. Позаду